Де все це пекло поділося? Хуан Естрадо розчулено перехрестився, по полярному не скинувши рукавиць. А Хоцудай із Нансеном, схожі на близнюків, про щось тихенько розмовляли. У таку мить мимоволі починаєш вірити в якусь вищу силу, сказав до Булата Вам подібне ніколи не загрожувало? Ні. Булатові стало тільки сумно. Це завжди з ним траплялося після безсоння та важких переживань. Філмарш вважав за необхідне пояснити, хоча я теж атеїст. Вийшло, мов би він виправдовується, і Філмарш додав поміркований. Враження таке, наче в мене сьогодні день народження, сказав Жак Антуан, коли Філ Марш відійшов до Тура Балона. Булат здивовано глянув на його волохатий одрясного імені капюшон. У вічі дивитися чомусь не наважився. Моя мати з вечора таємно від мене пекла пиріг десь у сусідок або в знайомої кравчині на Монмартрі. Та я завжди про це знав. Коли я прокидався, пиріг уже був на столі з багатьма свічками і вашим іменем, усміхнувся Булат. Звичайно, там чорніли шоколадні літери Жак. А батько дарував мені якусь книжку. В дитинстві це були Жюль Верн або Гього, а згодом почав дарувати французьких реалістів. І на кожній писав акуратним, нерозбірливим шрифтом Моєму синові Антуану з нагоди його сотих роковин. Він тямився на гуморі, хоча гумор у нього трохи прямолінійний, бо школярський пернівель. Досі в ньому промовляла мати. Сьогоднішній ранок усіх настроїв на меланхолійний лад. Учора вони зв'язалися ремінцями і подались до намету каюра, японця та двох водіїв. Намет зірвало. Він тримався лише на одному кілку, лопітливий і розтіпаний ураганом. На брезенті лежав Мілтон Брус, уп'явшись обмороженими пальцями в дюраловий кілочок. Хоцудаєв взагалі ніде не було, а гладку тушу Пата Лоу ледве наздогнали. Її котило вітром, як розколошканий вівсяний сніп. Хоцудая знайшли за нартами біля собак. Його майже прикидало рихким зернистим снігом. І коли всіх трьох притягли в намет, Жак Антуан заквапився. Решта де? Естрада, Раймон, Дон Фернандо, де вони? На їхню превелику радість буря й досі щадила той намет. Коли перший зірвало, вони в п'ятьох, штовхаючи поперед себе спальний мішок із пораненої Кетрін, потрапили прямо туди, де ночували Булат із Жаком Антуаном та клуб 30-річних. Хтось сказав, що другий намет зірвало, віднесло разом з людьми, і усі повірили. А він стояв. Очманілі від безперервних атак снігу та вітру, недосвідчені полярники не помітили його, якось обминули стороною. У норвежці був лідоруб. Кілочки пощастило поперебувати в цілому кригу. І тоді хто зна звідки знову виринув каюр. Мерти, собаки потягло. У нього кривавила щока і тремтіли губи. Мене потягло буран, мало-мало сили. Тепер вони вже в чотирьох, биті в спину вітряними хвилями, кинулися шукати нарти собак яких понесло в невідомому напрямку. На старому місці нічого не було, лишився тільки горбочок снігу, який вітер долизував рашпілем хвиль. Нарти здогнали ярдів за сто від табору. Спершу побачили собак. Рудий ватах стояв проти вітру і щосили натягав шлейку. Кілька собак допомагали йому. Решта очманіла шарпалась і намагалась перегризти шлеї а чорний з підпалом волочився по снігу. Певно, його передавило нартами.